บุ๊กทูสามสิบหกเชสตินทรีเดเซตการขนส่งมวลชนยาวนีพริมิสนิพรเมตป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับ k j เยอ avtobusna p o s t a ย a รถเมล์คันไหนไปกลางเมืองครับ Kateri avtobus pelje v center ผมต้องไปสายไหนครับ S katerim avtobusom se moram peljati ผมต้องต่อรถไหมครับ Ali moram prestopiti ผมต้องต่อรถที่ไหนครับ Kje moram prestopiti? ตั๋วรถราคาเท่าไหร่ครับ Koliko stane vozovnica? กี่ป้ายก่อนที่จะถึงกลางเมืองครับ Koliko postaj je od tod do centra? คุณต้องลงรถที่นี่ครับ Tukaj morate izstopiti. คุณต้องลงข้างหลังครับอิสโตปิเตลโคสโมซาไดอีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับนัสเลดนิวลักพริสเปชสเปตมินุตอีกสิบห้านาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาครับนัสเลดนิทรัมไวพริสเปชสเดเซตมินุต อีกสิบห้านาทีรถเมล์คันต่อไปจะมาครับนส n a ีอัล n บ i สปริสเป p r สป p e น e สต์มินูตรถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับกดายกรีซาดนิวลักรถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับกดายกรีซาดนิทรัมไว รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับก d a j g r ี z าด n ี i a ล t o b u s คุณมีตั๋วรถไหมครับ Imate v o z าว n i ซ o ตั๋วรถหรือ ไม่มี ผมไม่มีตั๋วรถครับ v o z วน n i c o Ne, nimam j งั้นคุณต้องเสียค่าปรับครับ V tem primeru morate plačati kazen.